internazia tago de la Portugala lingvo. Fervoran am senton nutras ciu homo relate al sia gepatra lingvo. Brasila poeto iam bele esprimis gin per la facto che en tiu lingvo ciu homo unua foie audis de sia patrino la vortoin mia filo. Gi estas tiel forta psica fenomeno che oni starigis kiel internazian tagon de gepatra lingvo la dudec duan de februaro. Tio estas pascio por conservado de locai culturoi tre grava por la diversezzo cae ricetso de homai valoroi en la mondo. Por tion atingi, estus opportune se ciu lingvo en la mondo estus festata cae celebrata ne nur en aparta dato, sed en ciu ebla ocaso. Ie la quina de maio oni celebras la mondantagon tagon de la Portugala lingvo. Gin starigis ciui landoi cie la gepatra lingvo estas la Portugala. Nome? Brasilo, Portugaluio, Angolo, Cabo Verda, Gvineo-Bissauo, Mozambico, Sao Tomeo cae Principeo, cae Orienta Timoro. Tiun daton oni fixis en Cabo Verde en la iaro 2009, cun la celo pli fortigi la cun laboradon inter tiui landoi, cae disconigi la lingvon. La Portugalan parolas ducent quindec milionoi da homoi en quar continentoi, cio signifas che gi estas unu el la plei usatae lingvoi en la mondo. Gi aperis en la dectria iarcento ciam ocasis la unuigio de la Portugala nazio, deveninte de la vulgara latina lingvo alportita de romiai soldatoi. Dum certa tempo, gi mixigis alla galega lingvo en la nordo de Portugaluio. Inter la dec tria cae dec sesa iarcentoi, comencigis giai unuae grammaticae studoi. Per siae intensae coloniigae agadoi, Portugaluio dissemis sian lingvon en quar continentoin. Sur la diversae locoi, gi ricevis apartain influoin. En Brasilo, exemple, trovigas multae vortoi de indiana cae Africa de Veno. Cae plei mirinda fenomeno estas tiu, che en grandega lando cia estas Brasilo, la lingvo tamen conservis un uetson tiel che la tuta lo perfecte intercomprenigias malgrao varietso de accentoi cae lingvo cutimoi. En la iaro 1990, la Portugal lingvae landoi subscribis ortografian accordon cele al unuezza uso de la lingvo. En la iaro 2006 inaugurigis en la urbo San Paolo en Brasilo la Museo de la Portugala Lingvo con la celo alproximigi la parolantoen de la lingvo. Miliono da homoi iam visitis gin. Per filmoi, legajoi, cae aliae interagae sectioi, gi presentas la Portugal lingvan culturon en maniero ricen hava, vivezza, cae dinamica. Sociologoi, museologoi, lingvofaculoi, cae artistoi partoprenis en gia montado. Ciu ge patra lingvo estas tre grava. Relate alla Portugala lingvo, la fama portugala poeto Fernando Pessoa bele exprimistion, tion. Mia patrolando estas la portugala lingvo.